بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد karibuni tena ndugu zangu na dada zangu tukumbushane katika nasaha za Ramadhan na leo biidhnillah tabaraka wa taala kalima yangu itakuwa naielekeza kwa dada zangu na mama zangu waislamu ambapo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan huwa na shughuli mbalimbali za kuweza kuandaa iftari na kuziangalia familia zao jazahumullahu jazahunallahu khairal jazaa آه نقولي يا شيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى ambapo aliulizwa rahimahullahu tabaraka wa taala wa hafidhahu Allah subhanahu wa taala muhifadhi Abdul Aziz Ali Sheikh أسلم تقضي المرأة المسلمة غالبا كثيرا من وقتها في المطبخ aliulizwa rahimahu hafidhahullah ya kuwa mwanamke wa Kiislamu mara nyingi e, hasa katika mwezi wa Ramadhan e, yeye hutumia wakati wake mwingi katika jikoni au hutumia wakati wake mwingi jikoni mashghulatan bi'idadi anwa'il mukhtalifati min al-at'imah akiwa yuko busy ameshughulishwa na maandalizi ya vyakula mbalimbali mbali. فيفوت عليه اghtinamu awqati shahri ramadan anakuwa yeye anapitikiwa na kuweza kufaidika na nyakati za mwezi wa Ramadhan fahal min tawjihin lilmar'ati almuslimah je kuna e, nasaha kwa mwanamke huyu wa Kiislamu akasema Sheikh hafidhahullah asema khidmatuha fi baytiha ibadatun lillah Allahu akbar asema khidma yake shughuli zake na khidma anayotoa pale nyumbani mwake hiyo ni ibada ni ibada anamridhisha na kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala na kama tunavyojua ibada ni jambo lolote ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah ni jambo lolote ambalo kwamba lamridhisha na kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo shekha sema khidmatuha fi baytiha ibadatun lillah shughuli zake pale nyumbani khidma anayotoa na wakati mwingi yuko jikoni na kuandaa vyakula mbalimbali vya iftari ni ni ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko ndani ya ibada wa qiyamuha biwajibi baitiha wa auladiha ibadatun lillah vile vile shughuli zake anazozitekeleza eh, kuhusiana na nyumba yake na watoto wake khidma kwa watoto wake zote hizo ni ibada na anaandikiwa thawabu kwayo fahia fahia fi ibadatin insha Allah kwa hivyo mwanamke huyu ambaye yuko busy ndani ya nyumba yake wewe mzee umekaa pale baada al-asr wasoma Qur'an mama yako labda mtu mzima yuko pale anafanya adhkar na mke wako yuko busy jikoni jua ya kuwa dada yangu wewe pia upo katika ibada na unalipwa katika shughuli zote hizo it is not in vain wa alaiha kwa hivyo Sheikh anasema alaiha an taghtanima waqtan li lidhikrillah pamoja na kuwa yote hayo ambayo anapata ni ibada lakini ni vyema pia yeye ajishughulishe na utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala wa dhikrullahi walau inda islahi at'am hatta na kumtaja Allah hata wakati huo ambapo wewe uko kuandaa kile chakula ni, ni, ni jaiz waruhusiwa kuleta nyiradi mbalimbali walhamdulillah waweza kuwa wakatakata vitunguu waweza kuwa waosha vyombo waweza kuwa wachonga viazi na huku unamtaja Allah huku unasoma adhkarul masa huku unasoma asubuhi mapema waandaa wa, wa, suhur na unakumbuka kuwa wakati huo ni wakati wa kufanya istighfar Allah alitaja sifa za waumini kuwa ni wabil asharihum hum yastaghfirun wakati ule wa suhur wanakithirisha kufanya istighfar al waweza uweza kuwachemsha chakula cha daku na huku wasema astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilay astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilay kwa hivyo waweza kuwa wafanya shughuli za hapa na pale lakini pamoja na hiyo lisanuki ratban min dhikrillah tabaraka wa taala ulimi wako unailowesha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi kwa hivyo dada zangu tujue ya kuwa kuwa jikoni ukawa unaandalia eh, familia yako chakula ukawa waangalia nyumba yako wakawa unawapatia khidma watoto wako jua kuwa uko katika ibada tutengeze tu na kurekebisha nia zetu ya kuwa unafanya haya yote kumridhisha Mola wako kwanza kisha kumridhisha mume wako na kisha kuwahudumia watoto wako na biidhnillahi tabaraka wa taala hilo litakupeleka katika janna ya Allah jalla jalalu wa taqaddasat asma'u namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kila la khairi katika juhudi zenu na awajalie katika mizani ya hasanat zenu na awajalie eh, moyo na nia njema ya kuweza kuendelea kuhudumia nyumba zenu waume zenu na watoto wenu na Allah subhanahu wa ta'ala awalipe janna yake wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh